tervetuloa. Tervetuloa tälle seikalle kanssani. Olen ottanut teidät mukaan tälle ainutlaatuisen, yksinkertaisen, mutta silti monimutkaiselle matkalle. Matkalla tulet kokemaan surua, iloa, pelkoa ja kauhua. Mutta tulet kokemaan myös iloa, onnellisuutta, toivoa raka. Sinä tulet kuulemaan tuore tuulokkaan Pietari. Pietari pelokkaan matkaa. Pietarin matka on erilainen muisto sille. Pietari haluaa itse asiassa kertoa sen sinulle itse. Ei Istun sängyssä, mua pelotti. <laughs> joka tuli mua antaa, ei kukaan. Jäi yksi sinne nukkumaan, nukkumaan. Ja sitten tuli paha myrsky ja mä jäädyin. Ja mä jäädyin pahasti, mua paljon paletja. Ottakaa mua. Mua alkaa itkettää, kun mä mietin niitä vanhoja murheita asioita sängystä, kun mulla ei oo kaveria enää, enää eikä ikinä ollutkaan, ollutkaan. Mulla <laughs> ei ikinä ollutkaan. Mua sattuu niin paljon. Kuulet kun mä itkin juuri tossa äsken, tossa äsken. ketään. Ikuisesti itku ei vaikka se auttaa. Vaikka joku mua auttaa. Joo no, mä ei jaksa enää kertoa tota tarinaa, niin mä alan räpämään. Mun nimellä ei oo ees sulle mitään väliä. Joo, joo mun kasvoissa ei oo ees mitään väriä oma sielu, mutta tiedä mikä sielu. Vie se pelle sielu. Pelle sielu varastaa kaikkien piitit. Kuka muka vittu on Pietari? Kuka vittu on Pietari? Kuka vittu on Pietari? Vittu, ei vittu joku Pietari. Pelle Pietari. Είμαι ο Βίκτο Σάκρη, που είναι η μου, η ΑΕΤ. Είμαι ο Βίκτο Σάκρη, η Είμαι ο Βίκτο Σάκρη, που είναι η ΑΕΤ. Είμαι η ΑΕΤ. Είμαι η ΑΕΤ. Είμαι η ΑΕΤ. Είμαι η oot vitun läski, mutta sielu ei voi olla läski. Kuka suttaa tää vitun käski, no minä. Lähe vittuun, mun sirkuksesta. Mun pojat on täällä sirkuksessa, eikä ne sua tänne halua. Koskaan, eikä koskaan tukkaa. Vittu sulta lähtee läski tukkaa. vita sua arriva, vittuata da tu Pisa, si è lua! sielua. Sielu jaksat tota enää katella. Sielu alkaa kohta vittu teidän kasatamella. Vittu sati kuti saat mun nyrkisti jättää löi heti huti. Tuo sielu et sä osu muu. Mitä vittua sä lyöt mua? välillä aina takas Vitu Pietari, oo hiljaa.